Bagaur eh, gure kulturratalean, e, eh, Arantxa Urreta Bizkaiarekin mintzatuko gara, e, orain dela gutxi, Albertania argitaletxearekin, hogeita gerra ondoko gizarte azaleratzen duen eh, zuri beltzeko argazkiak liburua baitu plazaratu, bere aurtzaroko oroitzapenetan oinarritutako kronika liburua zuzen. Arantxa aurreta bizkaia orkestearen, eh, erranen dugu idazle gipuzkoarra dugula, eh, donostian sortu amila behatzen da berroita zazpian, poesian eman zituela lehen sorkuntza lanak eta gerora ba prosaruntzioz 1979an eh, adibidez ba, garaian bai forman eta baita gaian ere berritzaia izan zen eh, zergatik panpos e, eh, lana zuela idatzi, ordutik eh, liburu anitz argitaratu ditu eta idazleaz gain aipatuko dugu beste ere mutan ere lanean diarduela eta Euskaltzain urgazlea ere badela. Arantxa horreta bizkaiak aixo egunon? Egunon, barkatu. E, ez da alberdania, ba, espada norbaitek liburua erosin ah, nahi badu. <laughs> Pamiela da. <laughs> Pamiela, eta nik zergatik idatzuta alberdania. <laughs> Ba, ez badan, norbait liburu erosteko asmoa badu. Aus, ah, ba, zuzenduko gu, Pamiela argitaletxarekin, eh, argitaratua da. Bai. Eta, tira, ba, e, esan dugu, ez zure haurtzaroko oroitzapenetan oinarritutako kronika idatzi duzula, baina liburu aurkesterakoan azpimarratu nahi izan duzu, e, liburu nekin, mila behatzunda berroita zazpitik, mila behatzun da irurogeira bizitzako garaiko bizitza kontatu nahi izan duzula batez ere, ezta? Bai, e, ez nuen e, nere edo gure bizitza kontatu nahi. Esan nahi dut, familiko barne kontuak ez nituen kontatu nahi. Kontatu nahi nuen, ze girotan izan ginen gu eziak, gu esaten dudanean, e, gu hori, haurtzaroan, iruditzen zaizu normalean, zuk ez hau mundu txiki hori, dala mundua dana horrelakoa dala. Gero jabetzen zera ez dala horrela, orduan. Gu, kasu hortan da, familia Euskaldun, e, Euskaltzale, antifrankista eta langile bat, eh, justu esparru horretan ze momentu hartan bertan gure etxetik eun eh, metrora bazu beste gu batzuk oso bestelakoak. Donostiako familia Euskaldun baten ikuspuntutik bai. kontatu duzu. Bai, alaxe da. Alaxe da eta denborarekin jabetu naiz e, kontatzen danian edozen garaiko historia baino tira o, historia hori ez dira laintzat hartzen e, eh, gurea bezain xumeak aipatzen dira buruzagiak aipatzen dira eginkizun handiak baino ez e, eh, gurea bezalako familia langileak eta hori kontatu nahi nuen Horregatik eh, kronika idaztaren autoa egin duzu, e, fikzio alde batera utzi eta lehen pertsonan eh, kontatu nahi izan duzu? Bai, alegin du nitzan e, fikziora pasatzen ere, e, enitun alegin batzuk gauza bera bainon. Alako batean, gainera nik ez nuen sekula horrelakorik egin. Noski nik eta beste dozin idazlek bere liburutan fikzioa egiterakoan sartzen ditu norberaren esperientzia batzuk edo bere amarenak, edo bere anaiarenak. Baina zuzenean oroitzapenak gordinak ez nuen sekula egin. Eta niretzat zerbait baldima da literatura, askatasuna da, hor egin dezaket nahi dudana. Beste lanetan nik azetaria naiz. Beste lanetan ezin dezu egin erabat zuk nahi dezuna, egin behar dezu, ordaintzen dizunak agintzen duena ere bai, ez? Hor, lortu. Literaturan nahi dezuna egin dezakezu. Eta pentsatu, tira, hau ez dezekula egin, hau egin godetua. Ala bada, iraganeko argazkietatik abiatuz, eh, atondu duzu zure kontakizuna, kontaiguzu zenako alik eta egin duzun eh, liburuntara iristeko? Ba, aurreko eh, eleberria idazen ari nintzala iru mariak, justu lan erdila edo eginan eukanian iltzan gure ama uraita aspaldi hiltzen. Eta berehala sumatu nuen eh, amaren gauza batzuk kontatzeko gogoa, eta hartu nun kuaderno bat, eta jarri nion izenburu, amari buruz kontatu nahi dudana. Izenburua eh, izenburuak du, gauza batzuk ez nituela kontatu nahi orduan ere. Eta hartu nitu nohar batzuk, eta behartu nun ere burua lana bukatzera, eskuartean neukan lana bukatzera eta ura bukatu eta proiektu berri baten bila itzanean zabaldu nun kuadernoa. Eta hor, hasi izan liburu honen prozesoa. Ba. E, liburuak bi atal ditu, e, batak du izena notario batek egiaztatuko lukena, eta hor esplikatzen da personai nagusiak, e, bigarren mailako personaiak, e, ba, ingurune fisikoa, datuak azaltzen dira gehien bat. Eta gero, bigarrenak du izenburu argazkiak. Eta hor, ez e, gaika kontatzen da. Osea, atal batek du izena Elisa, eta hor kontatzen da zertzan Elisa guretzat. E, plurala, iruitzen zait e, gure esaten dudanean, e, hartzaroan singularra oso zaila egiten zait. gerora ez, gero nere bizitzaren erantzukizuna nerea da, ez da inungo pluralarena. Baina nortzaroan, ba, gure ateratzen zait, beti gaina euskarak joera hori du, ez da gure ama eta ez nere ama. Bai. Garai hartako gizartera eramaten gaituzue gu hortarik eh, bai. abiaturik eta eguneroko horretara ere jo duzuzta edo bai. eguneroko eh, gauzetatik abiatuz e, eh, azaleratu bai. nahi izan duzu. Bai, e, esan den lehen, Elisa, Euskera, Franco, baino zer jaten gendun, nola jasten ginean, jaskerak e, buru handia sortzen zuen gure etxean da beste etxe askotan ere bai, eskazia, garai, haietan, e, ze jolasak egiten genitun, e, ba, baserri joten ginen eh, udaran lehen guzu txiki batzuen baserrira, ba, baserria ere nola ikusi nuen nik, e, ez ditut gertakizun historiko ondila kontatzen, hortan errazoi duzu kontatzen dut egunerokotasuna, edo bentsat hori da izan da nere alegina. Esa, kontatu eguzu, abia puntua zen izan zen, bai norbaiti begira egin eh, nahi izan duzu edo publiko zehatz bati eh, ez, begirako liburu bada. Ez, baina norbaiti begira eh, modu eskorrean bai, esan nahi dut. Argi neukan hasierateka gure gurasoak hiltziran, baina anai bat eta aizpa bat ditut. Eta argi izan nuen hasieran mm, ez nitula ez nuela haien bizitzain baditu nahi. Ez nuela e, beraiekin zer zuen e, ia ezer kontatu nahi. E, horrek e, zea ikuspuntu hori argi izan nuen hasieratik. Legunean baton batek esaten zidan, personai nagusiak aztertzerakoan, anaiak e, bi edo hiru lerro ditu, eta aizpak bi edo hiru lerro besterik ez du. Eta horrek adierazten du, aldiz gurasoak horrialdeak dituzte gurasoen bizitza kontatzen, baina anai ez nitun nastu nahi nere zera honetan, eta beti eukidet bildorrori gero gertatzen da liburua atera, atera dala eta beraiek, enfin, mm, gustatu zaiela, hori bai, ez dituzte gauzak nik bezala gogoratzen. E, gauza batzuk nik gogoratu baita haiek ez, beste batzuk alderantziz, eta beste batzuk Gogoratu, bai nik eta aizpak, batez ere aizpakin daukat harreman gehiago, baino modu desberdinean gogoratu aizpaketanik, eta segurasko bilak daukago arrazoia. Bazuri beltzeko argazkiak eh, liburua bada dagoeneko eskuragarri dugu, kazetari ere bazara, idazlea, euskaltzain orgazlea, e, orain eh, zertan Ba, eta gidoi gile ere, bai, izan? Bueno, hori iraganean. Ni kasetarian ez, nire fin, bizibidea kasetaritza da. Literaturak ez dizu dirurik ematen, ematen dizu beste satisfazio mota bat, baino dirurik ez. Eta jarraitzen dut, eta espaldi bezala, e, eskatzen didatena eginez. Ze, nik daramat e, eh, agilan hori tamar urte, baino gehiago, segurasko, nire kontura lan egiten. Eta momentu honetan, eh, ditut artikuluak e, zutabeak egunkarietarako, e, eh, egiten dut irratia, Euskadi irratian, e, Radio Euskadin, eta telebistare bai, eta ben, orduan ikasturte bakoitzaren hasieran zer hori dago deituko dute, ez dute deituko, beti daukazu zalantza hori, zalantzaren trukean librea zera. Eta ez dugu esan, baina liburaren arira ere aurkezpentsuak eh, egin izan dituzu? Bai, e, orain tokatzen zait aurkezpen bueno, bat prensarako egin gendun, beste bat e, eh, jendearen zabalik, eta orain tokatzen zait alde interesantea, dirala irakurle klubak. Oain hasiko naiz, pixkanaka irakurle klub batera edo bestera joten. Neri iruitzen zait irakurle klubak dirala, gure literaturari, urte askotan gertatu zaion gauzarik oberenetakoa, ez bada oberena. Gu hasi ginean, idazten, argi genuen, ez genuela apenas irakurlerik. Ze jende euskaraz alfabetatu bat, egon jende asko, sasoi hartan. Eta orain ditugu irakurleak, baino gainera irakurleak antolatua daude. Eta beraien artean osotasun bat sortzen dute, Eta niretzat oso esperientzia interesantea izan da beti. Ez hautzen ditut esperientzia latzak ere bai, eh? eh ez nerei, etzai gertatu, orain hartu behintzat. baino deitu irakurle klub batetik, joan idazle bat area, eta amabi lagunetik, amaikak esan, etzaiola bat ere gustatu liburua. Eta hori entzun behar dezu, zugandik, hogei zentimetrotara. <laughs> ez ez da zaidan, baina orain hartu etzai tokatu. E, eh, ondarri bin ere bada, ez da, ebiltzen dira bai, e, bai, astean behin, bai, bai, loker, bai, bai. endaian ere akelar elkarteak eh, egiten ditu e, itzordu bereziak, ez da gindik e, biherrietako hauetako batean ba, zure liburu hau. Oraindik ez didate daitu ez batetik ez bestetik, baino ni desiatzen. Mhm. ni balditza bakarra jartzen dut eta txingudi aldean ez dago arazori. Nei dejun behar baldin badet e, bizkaiko azken muturreraino, e, eh, balmase edo ez daki nora jun behar bali nik garraio publikoa jartzen de baldintza bezala. Trena askotan, gipuzko barruan da ibiltzeko, eta baino tira, endaiara oinez etorri niteke etxetikan. Ba, arantxa, guztionekin geratzen gara plazer bat izan da. Eh? Eskarrik asko zuen. Gurera etorri izana eta urren arte esan guzti. Urren arte. Urren arte. Fernagean Zeregin zehatz jakinezik. Telebista pizten dut. Bosa kentzen diot. Kentzen distira. Kentzen kolore kontrasteak. Lauki ilunaren parean ikusirik alako genio eta teknika sautzea alferrikakoa. Amaikagarren ez hartzen dut poema liburu zaharren bat. Eta gauaren etorrera, lehunagoa izaten da. Cultur Alea. Ba, urtengo herri urratzen eh, kantuaren inguruko sedasun zonbaitzu bilduko ditugu orain, bideoklipa grabatzen aurkitu baititugu Donostiako Elkar Estudioan Willis Trimont eta Niko Etxart musikari eta kantaria. Izan ere, aurtengo herri urratzen eh, kantua Willis Trimonen eskutik jasoko dugu eta Niko Etxart musikari eta kantaria gonbidatu dute aurtengo kantuan parte hartzera. Elkartasuna eta modernitatea azaleratu nahian, atxik ikastola bildua izanen da. Hortengo errorratzen leloa eta lelo unekin, rokaren erritmopean aktualitateari begira jarriz, idatzi dute aurtengo pieza. Willis Trimont talde izan da kantuaren egile, jorgi Ekizak idatzi ditu letrak, eta onakoa kontatu dugu. Ebe badu aspaldi nahi egin eh, erri kantua, eta egia errateko gure izena progosatu genuen gure, gure buruz horren genuen egin, eta dola zen bat urte, eta azken finean daitu gaituzte urtean, Eta, eta gu, biziki pozik ginen horretan, nahiz eta normalean taldea pausan izan, beraz eh, zen gara jonenago beraz, eh, beraz, beraz, beraz, beraz, beraz, letrak dira hasigira aurtengo jogatzeko lemarekin hor atxik ikastora bildua. Eh, eta hasigira hasi naiz urtik idazten eta letrak dira hori pixkat erriugatzeko eh, espiritua aipatzea, baita aktualitatea, bat ez dela jotengoa, pixkat berezia, eh, ziburuko ikastoraren historia eta dena, beraz ez dira gauzak zuzen, zuzenki aipatzen, baina saratu nahi hori pixkat azpimarratzen, zerbait nahiko aldarrik katsua larrikapen batekin egitea importantea baitzen aurten ustez eh, sartzea berriz horako borroka batean, horako manera batean, eta hori. Ba niko etxartek ere bere ale ekarriko dio aurtengo doinuari azpimarratuko dugu herri urratsen lehen edizioko kantua berak egin zuela eta ordutik bospaseietan ere partu hartu al izan duela. Bapozik agertu da aurtengo eh, herri urratsen ere serkian parte hartu izana eta berak ere honakoa kontatu dugu. Bai, bai, ni, ni naiz eta gurean eh, eh, eh, invitatu bat bezala. E, e, berrek esatu dute eta lugusko imitatua nizala, baina, bueno, sinetxi nahi dut, eh? Iziariko xantza, iziariko suertea dut eh, konturatzu niz eta eh, ni baino askoz gazteago diren e, eskoleriko musikariak eh, interesatzen direla nik maite dudan rock fundamental hortaz eh, maite minduak direla, bakizu? Eta... Eh, gaztekin, eh, nire adineko persona bat gaztekin nahaztea, eh, nahastea, gazteago senditzen iz. Ni ere. Hau, fundamentala, enik eranekek, fundamentalista duk. Totala, ba bai. Bai, jota su eta badira solo politak eta hola, eta oso e, Uliz jendea, jente ona da eta ene onda berdinean ibiltzen dira. Baniko etxarten adirazpen hauekin geratzen gara eta bururatzeko aipatuko dugu eh? kantua entzuteko oraindik itxen dugula pixka bat martxoaldean plazaratuko baitute aurtengo errurratzen kantua. Euskalirratiak.eus Euskalirratian webgunea Erreportaiak, emankizunak irratia zuzenean entzun euskalirratiak.eus webgunean. Ba, ontar arte iritsi gara gaurkoan entzule. Jakizue, gaurko elkarrezketa edo kronikaren bat entzun nahi baduzue, baduzela aukera euskalirratiak.eu webgunean, eta bestela ere gaueko bildumean, gaueko sortzietatik goiti, berriz ere entzun izango duzue, ba, goizuntan izandako dako saldi eta kronika ere. Baus esan da, neraletik besterik ezentzule, nahi duzun arte, Aio. Joango Xoki zazpiga gentzerura Emazu kilika Itzari Emazu itzari Karaka Emazu Itzari Karaka Itzari hatxa Mintzatzeko baite espaldako hatxa Mitza Hitzak, bitxiak, biziak Haizeak, Suizkari bitzari eta suizkari zaraka eta suizkari Et ma irratiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Giberetik goarak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat horren behar. Ni ez doa bidea hartatik jasine, errekara ibitik ez!